ciu plendema au dankema. La homaro dividigas ie du grandai hom tipoi, la plendemai cae la dankemai. Kia homo vi estas? Imagu jenan situacion. Vi promenas sur strate cae trovas amicon au simple conaton, kiu salutas vin. Saluton, kiel vi fartas? Eble vi recte respondos, saluton, mi fartas bone, cae vi? Au eble vi iom amare respondos, saluton, malgrau cio mi fartas suffice bone, mi post vivas, cae vi? Citiu lasta reago indicas che vi inclinas al plendemo, pensu pritio. Quancam oni in moderna tempo acceptas citium lastam respondon cil normalam, eble scherzam, tamen gi indicas ian inclinam al systemetsa plendemo. Effective, oni ofte audas plendoine pri la trafico, la climato, la labor condicioi, la finanzae malfacilajoi. Oni consideras tion naiva maniero pli faciligi la vivon relate ciutadain genoin. Tamen, indas pli profunde compreni la fenomenon, cion faculoi nun nomas cronica lamentado. Gi povas signifo plene influi la mensan sanon, la emozioen, cae ec la fisican staton de homui, same de lamentantoi ciel de tiui qui audas lamentadon. Compreneble, se oni foie sporade plendas, tio estas normala homa travivajo. Oni raitas senti sin comforta au mal comforta en specialae situatioi, ca eventuale esprimi sian mal contentetson. La vera problema comencidias ciam la fisiologia ca emozia strecho ocasas pro tia negativa menso stato, u invadas la rutinan tagan vivon. Gi esas prescau universala fenomeno quiu sidas en familiae, sociai, cae profesiai medioi, cae causas malcontentetson, frustration au mal bon farton. Cial la homoi tiom multe plendadas en la moderna mondo. Ofte homoi plendas porque iliai opinioi estu acceptatai au aprobatai. Gi estas ia spezza maniero adaptigi alla homa medio. Tamen, tio povas farigi cronica cutimo, exemple in sociai retoi, ciam onicion atacas, ciuin criticas, cae ec amas mal polemicoin, polemicoen. Ofte temas pri strategio por capti sequantoen en la reto. Studoi montris che tia constanta em plendado povas influi la funciadon de la cerbo. Gi mal faciligras cognaen capabloin cae igas homoen mal pli capable solvi problemoen, kai organizi planoin. Kai evidente tio causas anxion kai depression. Gi estigas malpli da memestimo, mensan lacigion, kai obsedain pensoin. Tiai homoi farigas pessimistoi. Faculoi recomendas exerzoin por contraui tian dangeran cutimon. Practici dankemon, attenti pri la nuna momento cae pri tio cion oni concrete havas. Serci solvoina, exemple per organizo de listo de eblai agoi cui povas plibonigi iun situacion. Attenti pri la vortoi, conscia usado de linguagioi povas conduci al usado de novai construai pensoi. Starigi limoin al aliei homoi, Oni povas eviti interparolo in plena in de negativezzo kai proponi an statawe pli construan focuson al problemoi. Certe, por fari la ci supre in pasioin, oni unua loce devas ecavi la conscion pri sia propra stato. Nome, oni devas tutte sincere respondi al si mem la objectivan demandon. Ču vi estas homo plendema au homo dankema?